Հայաստան գյուղատնտեսության փոխնախարար։ 2018 թվականի գյուղոլորտի ամփոփումները հետևյալն են։ Պարոն Ավետիսյան, 2017 թվականը ինչպիսի տարի էր գյուղոլորտում։ Ընդհանուր առմամբ բարենպաստ տարի էր, հաշվի առնելով, որ ունեցել ենք աննախադեպ հացահատիկի բերք, նախորդ տարվա հետ համեմատած, ինչպես համախառը բերքներ ավելացել, այնպես էլ միջին բերքատվությունը ավելացել, ինչպես գիտեք, ունեցել ենք շուրջ 100 50000 տոննա հացահատիկի բերք, որը նախորդ տարվանից ավել է շուրջ 5000 տոննայով։ Միջին բերքատվությունը աճել է 1 ցենտներով, 2016 թվականին ունեցել են 25.3 ցենտներ միջին բերքատվություն 1 հեկտարից, 2017 թվականին ունեցել են արդեն 26.3 ցենտներ 1 հեկտարից։ Մնացած մշակաբույսերի առումով էլ ենք ունեցել համախառը բերքի աճ, խոսքս վերաբերում է ինչպես եգիպտացորենին 2016 թվականին ունեցել ենք շուրջ 3000 տոննա եգիպտացորենի հատիկի բերք, իսկ 2017 թվականին արդեն ավելի քան 8000 տոննա հատիկի բերք ենք ունեցել։ Նույնն էլ նաև սիլոսի առումով ավելի շատ բերք ենք ունեցել, քան 2016 թվականին։ Արևածաղկի հատիկի մասին է խոսքը, եթե 2016 թվականին ունեցել ենք շուրջ 800 տոննա, հատիկ 2017 թվականին արդեն ունեցել են շուրջ 2260 տոննա արևածաղկի հատիկ բարձրացել է նաև միջի բերքատվությունը արևածաղկի 2 ցենտներով նախորդ տարվա համեմատ ընդհանուր առմամբ գոհ ենք ունենք աճ նաև ծխախոտի բերքի համեմատած 16 թվականի հետ 1770 տոննա ենք ունեցել 2016 թվականից 2017 թվականին արդեն ավելի քան 2200 տոննա Այստեղ էլ են գրանցել նաև միջինբերքատվության աճ 1 հեկտարից 2016 թվականին 122.2 է եղել, իսկ 2017 թվականին արդեն 134.3 շուրջ 12 ցենտներով աճ Պտուղ հատապտուղը դեռ ճշտվում է, վերջնական տվյալները չունենք, ունենք տվյալներ նաև խաղողի բերքատվության առումով նույնպես էլի զգալիորեն աճ ունենք։ 2016 թվականին ունեցել են շուրջ 3000 տոննա խաղողի բերք համախառն, իսկ 2017 թվականին արդեն 7150 տոննա, որը զգալի տարբերություն է։ Պոնավիտիսյան չեմ կարող չիմանալ ձեր կարծիքը այս հարցի վերաբերյալ անցյալը միշտ էլ կյանքի դասեր է բոլորիս համար։ Խորհրդային տարիներից ինչն եք նախընտրում գյուղ ոլորտում եւ ինչն եք թերագնահատում։ Կնախընտրեի կոլեկտիվ մշակությունը, այսինքն հողերը միավորված մշակելը, որը բավականին լավ արդյունքներ է արձանագրում ասում են եղել է այդպիսի առաջարկներ անհաձեռներեսների կողմից, իսկ պաշտոնապես բարձրացվել է այդ հարցը։ Եղել են փորձեր հողերի միավորման գաղափարի եւ ծրագրերի, ասենք առումով, բայց դեռ էական արդյունքների չենք հասել։ Էլի փորձում ենք, էլի տարբեր ծրագրեր ենք մշակում, տարբեր մոտեցումներ ենք ցուցաբերում, Տեսնենք։ Հասկանալի է, որ մենք սերտ կապերի մեջ ենք Մայր Հայաստանի հետ, ինչպես ամեն ոլորտում, այնպես եւ գյուղ ոլորտում։ Այնտեղ արդեն կան կոլեկտիվացման, այսպես ասած, համայնքներ, կարող է օրինակ վարակիչ լինել Արցախի համար։ Այնտեղ հիմնականում փորձեր են արվել եւ միավորվել են անասնապահության ոլորտում կոնկրետ արոտավայրերի համատեղ օգտագործման եւ այդ միավորման ուղղությամբ է ստեղծվել այդ կոոպերատիվները։ Իհարկե, մեզ համար դա արդեն կայացած փորձ է եւ մենք ենք փորձելու ստեղծել նման կոոպերատիվ տնտեսություններ։ Ինչը բնականաբար կտա լավ արդյունք, այո, պարոն Ավետիսյան։ Իհարկե կտա արդյունք, կա նաեւ համապատասխան օրենսդրական դաշտ, ունենք համապատասխան որոշում նկատումներ, մնում է միայն կյանքի կոչել այդ օրենքները եւ որոշումները։ Խաղողի իրացումը միշտ էլ Արցախում հարցերի հարցեր, ինչպես եղավ այս տարի։ Այս տարի որևէ խնդիր չի եղել, մթերող կազմակերպությունները բավականին լավ գին էին առաջարկում, կապված խաղողի սորթի եւ որակի հետ ընդհակառակը ես կասեի եղել է եւ կա լավ խաղողի պահանջարկ հաշվի առնելով որ մեր հանրապետության տարածքում արդեն սկսել են գործել տարբեր գինեգործական կազմակերպություններ փոքր գինեգործական կազմակերպություններ որոնց պահանջարկը որակյալ խաղողն է պահանջարկ կա ասինքս լավ խաղողի եւ գինն է իհարկե բարձրանում օրինակ ինչքան է բարձրացել անցած տարի խնդողնի տեսակի սորթը մթերում էր մինչև 200 դրամ կիլոգրամը, իսկ մնացած այլ սորտերը կամ արկած թելը սորտը մինչև 120-140։ Իսկ առանձին գինեգործական կազմակերպությունները ավելի բարձր գին էին առաջարկում մթերմ անգների մասին է խոսքը։ Պարոն Ավետիսյան, Հադրութի Ավետիսյանների գինին արդեն խմում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Դա եզակի օրինակ է Արցախում։ Չի ասի, բայց երևի առավել հաջողված օրինակն է, բայց ելի ունենք օրինակն է եւ տարվում են աշխատանքներ ատողության, որպեսզի մեր հանրապետությունում արտադրվող բոլոր արտադրատեսակները ներկայացվեն միջազգային շուկաներում։ Իսկ ավելի կոնկրետ ձեր գերատեսչությունը գինեգործության ոլորտում ինչ է անում։ Չէ որ դա բարդ ոլորտ է։ Ես օրինակ խաղող ունեմ գինեգործ եմ, ուզում եմ մշակել, սակայն փորձ չունեմ։ Ինչով եք աջակցում ինձ։ Խորհրդատվական ցանկացած հարց կարող եք դիմել 0 կոնկրետ ծրագրեր այս պայդրությամբ խաղաղորդության ուղությամբ դեռ չկա, չեն գործում, բայց մեր հայց հակարգն, որը մոտակա ժամկետներում կընդունվի, նաև ունենք հաստատված կետ, որով կաջանցենք նաև խաղաղորդության, բայց այս պայդրությամբ հələ ոչ մի ծրագիր չկա։ Կարելի է դասընթացների մասին մի քանի բարձաբանումներ մտցնեք։ Մասնակցում եք արտերկրյան դասընթացներին, օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունում, Ռուսաստանի Դաշնությունում եւ մասնագետների հրավերքը այս տարի նույնպես կլինի Լինում են իհարկե առաջարկներ, համագործակցում ենք եւ ըստ մասնագիտությամբ եւ ըստ ոլորտների համապատասխան մասնագետները լինում են արտերկրներում ուսումնասիրություններ են իրականացնում, փորձ փոխանակում է լինում, դասընթացները նույնպես եւ դա շարունակական է, այս տարի նույնպես նախատեսվում է։ խումբը։ Իման հարցին դնել մասիս տոբակո ընկերությունը այս խումբը զբաղվում ծխախոտագրությունն։ Պարոն Ավետիսյանը պատասխանեց։ Մասիս տաբակո ընկերությունն է զբաղվում եւ միակ մթերող կազմակերպությունն այս պայդրությամբ հանրապետության տարածքում։ Բավականին արդեն կայացած է իր գործելաոճը եւ հողօգտագործողների հետ հարաբերությունները նույնպես կայացած է։ Տարեց տարի մենք նախատեսում ենք ավելացնել ծխախոտի տարածները, օրինակ 16 թվականին եղել են 145 հեկտարի սահմաններում, 17 թվականին արդեն 165 հեկտարի սահմաններում է եղել, այս տարի նախատեսում ենք 200 եւ ավելի կոչվի եւ այդպես շարունակ։ Ասված խոսքը, որ տաշած քարը գետնին չի մնում, սա իհարկե նաեւ վերաբերում է ձեզ, որովհետեւ բազմաթիվ անգամ եք եղել հանրային ռադիոյի յուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հյուրը, իսկ այս տարի այս անգամ արդեն ես իմ ունկնդիրներին կներկայացնեմ, որ Արցախի յուղ փոխնախարար Ամակնկալ էր ձեզ համար, սպասում էիք այդ պաշտոնին։ Չէի տենց սպասում, ուղղակի անհրաժեշտություն էր, եթե քաղաքական ղեկավարությունը որոշել է, որ ես անհրաժեշտ եմ եւ պետք եմ այս գործին եւ գործը պետք է անենք, բնականաբար իմ բոլոր ունակություններս, գիտելիքներս, փորձս կդնեմ հանուն մեր երկրի զարգացմանը, մեր գյուղատնտեսության զարգացմանը։ Շնորհավորում ենք ձեզ այդ բարձր պաշտոնում նշանակվելու առիթով եւ օրինակ անձամբ դուք անձնապես Ինչ նորություն կմտցնեք 2018 թվականին, ինչ առաջարկներ կանեք։ Ունեք առաջարկներ։ Ունենք բազմաթիվ առաջարկներ, ունենք ծրագրեր, որը գտնում է մշակության փուլում, դրա համար ես չեմ ուզում դեռ անդրադառնալ դրան, մի որոշ ժամանակ հետո կանդրադառնանք մեր 18 թվականի նախատեսվող ծրագրերի նորությունների մասին։